Глава 19. Стефан приймає рішення. Четвер, 31 серпня. Май на увазі, вимовив Мартін. Адвокат висловився дуже ясно. Мені він здався хлопцем хитрим і знаючим. Я це до того, що він добре розумів, про що говорив. Стефан застогнав. По-моєму, починаючи з вчорашнього дня, ти повторюєш цю думку вже в десятий раз, сказав він. Е, ми усі обговорювали кожну деталь цієї справи по десять разів, помітила Анна. Але при цьому ані трохи не наблизилося до ухвалення рішення, і доки залишаємося в тому ж положенні, що і вчора. Я, правда, давно вже все для себе вирішила, бо що толку битися в замкнуті двері. Термін збігає лише в понеділок, заперечив Мартін. Так що у нас в запасі цілих три дні, рахуючи неділю, зрозуміло. Виявляється, ти непогано знаєш арифметику, кинув Стефан. Перестаньте, скомандувала Анна. Мама, ти не менше нас зацікавлена в успішному вирішенні цієї проблеми і чула все, що ми на цю тему говорили. Як, по-твоєму, ми повинні поступити? Можливо, нам дійсно варто віддати перевагу синиці в руках, взявши до уваги аргументи містера Дедмена. Місіс Дікінсон майже не брала участі в бурхливій дискусії, що зайняла увесь ранок, і лише уважно слухала аргументи сперечальників. Тепер же, коли до неї звернулося безпосередньо із пропозицією висловити свою думку, все таки заговорила, але без великого бажання. Мені здається, моя дорога, неголосно вимовила вона мелодійним голосом. Я висловила свою думку вже досить давно, але якщо треба, можу повторити. В молодості я жила у бідності і абсолютно не побоюся того, що мені, можливо, доведеться повернутися до цього стану. З іншого боку, я абсолютно не упевнена, що кому-небудь з вас, особливо Стефаном, це може сподобатися. Саме тому я залишила вирішення цієї проблеми на ваш розсуд. Наскільки я розумію, ми поставлені перед вибором або отримати невелику, але вірну суму відразу, або продовжувати вести ризиковану гру, сподіваючись на великі гроші в майбутньому. Особисто я відмінно знаю, як поступило б, якби можливість вибору була надана мені. А ви адже в курсі, що мені ніколи особливо не подобалися азартні ігри. Так що приймати остаточне рішення доведеться все таки вам. Одну хвилиночку, місіс Дікінсон, втрутився Мартін. Згідно із законом, двома рівноправними душоприказниками покійного вважаєтеся ви і Стефан, чи не так? Так, це так. А можливо, я помиляюся але на цій підставі заява претензії по відношенню до страхової компанії і порушення проти неї позову є вашим і Стефаном правом. І приймати рішення відносно наших подальших дій повинні ви двоє, а зовсім не ми. А як бути, якщо у душоприказників різна думка з цього питання? запитав Стефан. Звідки мені знать? Вважаю, Дедмен зможе тобі відповісти. Гадаю, таке питання не виникне, помітила місіс Дікінсон. Як я вже сказала, я усуваюся від вирішення цієї проблеми і готова підписатися під всім, що скаже другий душоприказник. У такому разі все вирішено, вимовив Стефан з глибоким внутрішнім переконанням. Ні, не вирішено, закричала Анна. Мені плювати, що скаже адвокат але в цій справі беремо участь ми усі, і тобі, Стефан, доведеться мене вислухати. Здається, сьогодні ми досить тебе наслухалися, кинув Стефан. Це тобі тільки здається, тому що я ще не все сказала, далеко не все, зі значенням промовила Анна, переводячи погляд на матір. Елінор сприйняла її погляд як натяк і піднялася з місця. Сумніваюся, що за обставин, що склалося, я зможу чим-небудь вам допомогти. Крім того, мені необхідно відвідати доленчу декілька місць, тому я повинна йти. Проте не забудьте повідомити мене про прийняте вамі рішення. Обіцяю, що спорювати його не стану. Просто хочу знати, про що ви тут домовитеся. З цими словами Елінар вийшла з кімнати. Не встигла вона закрити за собою двері. Як Мартін почав набивати свою трубку, що з'явилося у нього в руці, немов по чаклунству. Ще до того, як Анна встала із стільця і підійшла до Стефана. Тепер дівчина стояла посеред кімнати, спираючись на стіл і поправляючи волосся. Обличчя у неї несподівано зблідло, а руки злегка тремтіли від стримуваної напруги. Послухай, тихо сказала вона. Цю справу пора припиняти. Ти чуєш мене, Стефан? Пора припиняти. Скільки в твоїх словах переконаності, причому що виникло абсолютно несподівано і що називається на порожньому місці, сказав ущіпливо Стефан. На порожньому місці, з почуттям повторила дівчина, підвищивши голос. Ні в якому разі. Невже ти не розумієш, з якими жахливими речами ми зіткнулися, поки проводили це, вибачте, на слові розслідування? І ось тепер, коли у нас з'явився шанс вибратися з усієї цієї мерзенності, ти наполягаєш на продовженні своєї авантюри заради, заради, заради отримання страхової премії в сумі 25 тисяч фунтів. Повинен відмітити. Це представляється мені дуже серйозною причиною. Знову ці прокляті гроші. вигукнула дівчина, в серцях тупаючи ногою. Це усе, про що ти коли-небудь думав. Можеш називати їх проклятими, якщо тобі так подобається. Але ти, здається, забула про власну роль в розслідуванні, яке зараз чомусь називаєш моєю авантюрою. А хто говорив про те, що батько не міг покінчити життя самогубством? Хто наполягав на необхідності очистити його пам'ять від усіляких мерзотних вигадок? Е, мені здається, вже хто хто, а ти вважай, як хочеш. Я і сама знаю, що відповідально за зроблені нами дії ані трохи не менш, ніж ви. Але коли ця авантюра затівалася, я й не представляла, в що це все виліться. Через те і говорю зараз, що цю справу пора припиняти. Боже, якими ж ми були дурнями, коли почали розігрувати з себе детективів. Мені і смішно, і сумно, коли я згадую, як гаряче ми обговорювали докази і підозрюваних, і ходили по адресах, гордилися власною сміливістю і заповзятливістю. І які результати усього цього? Визнаю, незначні. Незначні. Ти вже довів до смерті однієї людини і називаєш це незначним. Ось що я тобі скажу, Стефан. Скажу, якщо ми не закопаємо цю справу якнайскоріше з дотриманням усіх правил пристойності, то наслідки можуть бути ще жахливіші, і я в цьому упевнена. Несподівано вона обернулася до Мартіна. Ти адже розумієш, про що я говорю, вірно? звернулася до нареченого дівчина усвідомлюєш, наскільки це важливо для усіх нас. Прошу, допоможи мені переконати Стефана припинити справу сьогодні ж. Почекай хвилинку, перш ніж відповідати на це, Мартін, вимовив Стефан з металом в голосі, що немов відсік останній окличний оборот у фразі сестри. Я не знаю, як далеко зайшли ваші стосунки, і не намагаюся передбачати, як складеться ваше життя. Тому просто скажи мені ось що. Ти готовий одружитися на Анні з тими грошима, що у тебе є, додавши до цього її нікчемну долю від суми, запропонованою страховою компанією. Мартін двічі глибоко затягнувся, перш ніж відповісти. Ні, нарешті сказав він, не готовий. Дуже добре. Тоді, а мені плювати, закричала Анна із сльозами на очах. Краще взагалі не виходити заміж, чим продовжувати усе це. Пройшло досить багато часу, перш ніж Мартін заговорив знову. Гадаю, Анна права. Хочеш сказати, що. пробурмотів Стефан, не закінчивши питання. Хочу сказати, що ми і так наробили безліч дурниць. Досить. І якщо мені вдасться хоч трохи досягти успіху то я завжди готовий одружуватися на Анні, якщо, звичайно, вона захоче вийти за мене. Анна промовчила і подивилася на Стефана. Останній же ні на кого не дивився і з хвилину гіпнотизував поглядом простір перед собою. Потім сказав: Що ж, мені, схоже, нічого не залишається, як погодитися з вами. Ти справді згоден покінчити з усім цим? запитала Анна з полегшенням. Зрозуміло, роздратовано вимовив Стефан. Інакше промовчав би. У такому разі, чи не повідомиш ти містера Дедмана, що він може прийняти пропозицію страхової компанії? Повідомлю прямо зараз, якщо хочете. Телефон знаходився в кабінеті, де, власне, і відбувалася бесіда. Стефан підійшов до апарату, але як тільки протягнув до нього руку, Телефон несподівано задзвонив. Біса, вилаївся Стефан, перш ніж зняти трубку. Так, сказав він. Слухаю, говоріть. Хто? Ось воно що. Добре, я почекаю. Так, так, це містер Дікінсон власною персоною. Що? Ні, ще не дивився. Ні, ще нікуди не виходив і нічого не бачив. І що ж? Невже? Послухайте, але це абсолютно неможливо. Зрозуміло, я вам вірю, але у будь-якому випадку це, на мій погляд, тимчасова реакція. О, ви теж так думаєте? Так, я розумію, що це дуже серйозно. Знаю, знаю. Але я, бачите, нині. Просто мені терміново треба зробити одну важливу справу, от і все. Але не могли б ви. Розмова тривала ще досить довго. Деякі слова спливали знову і знову. Приміром, надбавка, проведення платежу, рахунок, опція і прибуток. Нарешті Стефан повісив трубку, обернувся до присутніх, і Мартін з Анною помітили, що його обличчя посіріло. Ось так ось, сказав він, такі справи. Що сталося? поцікавилася Анна. Нічого особливого. Просто я розорений, повністю і остаточно. якщо, звичайно, стиснувши зуби, додав Стефан, я не зможу дістати дуже значну суму найближчим часом. Не повезло, так не повезло, пробурмотів Мартін. Правда, але не повезе ще декому, обіцяю вам це. Що ти маєш на увазі? різко запитала Анна. Те, що я збираюся продовжити нашу справу. Але, Стефан, це неможливо. Ти ж обіцяв. Біса, що обіцяв. Ти що не розумієш англійської? Сказано ж, що мені треба до наступного понеділка зібрати більше грошей, ніж я коштую, інакше я банкрот. Ось вам і причина, і я нікому не дозволю позбавити себе єдиного шансу уникнути цього. Ні тобі, ні кому небудь ще і це моє останнє слово. Стефан, ну як же так? Ти не можеш, не маєш права. Анна, несподівано втративши спокій, вибухнула сльозами і вибігла з кімнати. Мартін спробував було її зупинити, але вона відштовхнула його і зникла за дверима. Чоловіки пару секунд мовчки дивилися один на одного. Потім Мартін вимовив я думаю, мені краще на ленч не залишатися. Можливо, але я заїду після п'яти. Вважаю, прогулянка на машині піде їй на користь. Обов'язково. В результаті Стефан обідав удвох з матір'ю. Анна ж до ленчу не вийшла і залишилася у себе в кімнаті. Відповідно, її не опинилося у вітальні, коли до Дікінсонів в районі двох годин заїхав інспектор Маліт. Можливо, це було навіть до кращого.